Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, i temps de ràdio per a l'esport, en la sintonia de la 97.7 ràdio, amb el treball de Sala Folgado i Andreu Alverón en la redacció, i el d'Arturo Delgado al front del control tècnic vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Android i Apple en el TuneIn com la, no, la 97.7 de ràdio i en la nostra web la 97.7 eh, perdó, la 977.com eh, i a més, vos recordo que teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit i avui la pregunta que estem fent eh, que ja està donant moltes respostes eh? Eh, més seriosos i més de conya ja que han també la gent ganes de passar-ho bé eh, la, la pregunta que estem fent és si finalment l'IMBE el dia 23 com sembla que ve a València si tingués l'oportunitat de dir-li una frase, que li diríeu, que li preguntaríeu, que li demanaríeu a Peter Lim? És la pregunta avui en el nostre Twitter, arroba esports 97 nit. Si, si tinguereu l'oportunitat de parlar amb Lim, de dir-li una frase, què li diríeu, què li preguntaríeu, què li demanaríeu al manga de Singapur, si finalment està en València? Ha donat de si molt eh, la jornada, que començava ficada en harina en temes de venda, <coughs> viatge cap a Madrid, d'Amadea Salvo i de Kim el eh, home, un dels homes forts de l'IME en l'entramat del València Club de Futbol, de Meriton en el València Club de Futbol, i eh, perquè la cosa sembla que, com dèiem, ja va definitivament endavant. També ha estat Salvo en aquest viatge, com dèiem. Salvo, més, tenia eh, una visita a la Real Federació Espanyola de Futbol. Això era al principi de la jornada. A mitjà vesprada s'ha sabut que el València convoca la Junta General Ordinària d'Accionistes per al dia 20 de novembre a les 7 de la vesprada eh, per cert, una junta eh, en la qual no està prevista en l'ordre del dia tractar temes de la venda, ja veurem si es tanca finalment la venda, eh, si n'hi ha una junta extraordinària o passa tot a una junta extraordinària, hi haurà que mirar-ho, i que a la fi el dia ha acabat amb la dolenta notícia de la derrota en bàsquet 68-71 davant Olimpiagos. eh, on entre Espanulis amb 25 punts i els àrbitres han acabat per desmuntar el somni de debutar amb victòria de València Bàsquet davant un gran d'Europa com és l'Olimpiakos eh, grec. Ho ha intentat, ha estat tot el partit lluitant cara a cara, no ha perdut la cara en cap moment el partit del conjunt valencià, eh, però a la fi una jugada mm, en una falta molt discutible de Lucic eh, ha permès eh, disposar de tirs lliures a un Olympiacos que després ha fet una falta que no ha sigut interpretada com a intencionada i que a la fi el València Bàsquet en l'intent final del triple no ha pogut anotar i per tant eh, s'ha quedat amb això 3 de renda desfavorable 68-71 l'equip eh, valencià debuta amb derrota però amb la cara ben alta després del que ha competit davant un gran d'Europa, com és el conjunt grec, com és el conjunt del Pereu. Així que a les 11.34 tenim moltes coses a comentar, perquè també hi ha hagut entrenament del València, ha parlat eh, Mendilibar en el Llevant Unió Esportiva, és a dir, moltes coses que anem a desgranar-vos ja, perquè Esports 97 nit, el que fa com sempre és arrencar el seu programa repassant l'actualitat del dia en 5 minuts. Espanulis i els àrbitres tomen València Bàsquet, que en una última falta molt discutible han de cantar la balança per a Olimpiakos, 68-71. Luc Harangodi, amb 14 punts, ha estat el màxim encistidor del conjunt valencià, que en paraules del seu entrenador, Belimir Perasovic, es queda amb un regust amarg després de la derrota. Eh, nos vamos con un mal sabor de boca, con, con eh, este sabor agridulce que estuvimos a punto de ganar uno de los grandes equipos de Europa, pero no ha podido ser. Sembla que ara és la bona, la recta final de l'acord Meriton-Bankia sembla estar en la recta final. Avui Salvo i Quim Cohn estat a Madrid per tal d'avançar cap al final del refinançament. I el dijous 20 de novembre, la Junta Ordinària d'Accionistes, en la qual en l'ordre del dia, serà la de la no està previst parlar de la venda. Vesprada de treball a Esgrai d'André Gómez, que ha entrenat a banda en la gàbia de Paterna. Barragante, clar que l'objectiu és eixir de Riazor amb els 20 punts en el caseller. pensando en, conseguir los tres puntos, en hacer un buen partido, en intentar eh, seguir la dinámica positiva que, llevamos, intentar pues eh, el domingo por la noche tener en vez de 17 tener 20 puntos. Firma el empate, nos ha traído un pel José Luis Mendilibar en rueda de prensa a la hora de tractar diversos temas. En tres, li han si si el empate contra el Madrid y esta es la eh, ¿firmaría el empate contra el Madrid? Sí. <laughs> va a ser tonto. <laughs> Y si ganamos sería la hostia, premio. cojones. Les 11 i 36 arranca Esports 97 nit en la 97.7 ràdio. Vos recorde el Twitter del programa, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, 97 en xifra, en número, on la pregunta que estem fent vos avui és si el dia 23 vinguera l'IM i tinguera l'oportunitat de dirigir-vos a amb una frase, una frase, què li diríeu, què li preguntaríeu, què li eh, demanaríeu al magnat de Singapur? 11 i 36. Fem una pausa i ja anem cap a la fondeta. Mana l'Eurolliga, tot i la derrota, almenys ha donat la cara València Bàsquet 11.86. Això és Esports 97 nit, això és la 97.7 Ràdio. Este diumenge, a Levante Televisió, 24 edició de la mitja marató València-Trinidad Alfonso. En directe, des de les 8.45 del matí, no et pergues un programa especial conduït per Xavi Blasco. Durant més de dues hores, Levante Televisió t'acostarà este diumenge l'esforç de més de 10.000 corredors. Podràs seguir també la retransmissió a través de les webs de Levante Televisió i Levante, el mercantil valenciano. 24 mitja marató València Trinidad Alfonso. Este diumenge a Levante Televisió. En Citroën Ugartesa, descubre el nuevo Citroën Cactus y llévate un regalo tecnológico. En Citroën Ugartesa, donde siempre, en Tomás Montañana 14, junto a la Avenida del Puerto. Sports 97 NIT, el teu equip, la TEGUA radio. 11 i 38. No ha pogut ser 3 punts de diferència. 68-71. Les últimes accions del partit han sigut determinants per a que València Bàsquet no poguera sumar el seu primer triomf en la tornada a la competició de l'Eurolliga. Ha estat tercera temporada en la qual el conjunt valencià disputa la màxima competició continental de clubs. A la fi, els 25 punts d'Espanolís eh, han sigut determinants junt a aquesta última falta de Lúcids para que el conjunto del Pireu se enduga la victoria. Estamos en la fondeta. Juanma Romero, ¿qué tal? Buenas Hola, buenas noches. Eh, pues sí, estamos aquí ya en el parque de este pabellón de la Fuente de San Luis, recogiendo ya los operarios todo el operativo que ha rodeado este primer partido de Euroliga de esta temporada del Valencia Basket y como decías, con el sabor agridulce de, de, la derrota, de que no, no ha podido ser. 6-8-7-1 ganó Olympiacos. Y estamos con el capitán de Valencia Basket en directo, eh, Rafa Martínez. Buenas noches. Buenas noches bueno, al final no, no ha podido ser. Ahí el partido ha estado en un tris, eh, nos acercábamos, ellos se iban, eh, en el tramo final eh, otra vez arriba y al final pues han ganado ellos, además en un partido marcado por una decisión algo polémica, ¿no? Al final con esa falta. Sí, la verdad que, han sido errores nuestros, ¿no? Al final, ¿no? de un rebote ofensivo, una falta tonta y pues pequeños detalles, ¿no? Que, que hacen que caiga la balanza al lado contrario, ¿no? Ahora se ha hecho un gran esfuerzo defensivamente, sobre todo en la segunda parte, no ha podido ser, ¿no? Y ahora pensar ya el domingo a partir de mañana. Partido intenso, ya se proveía en la previa, era una prueba exigente y así ha sido también en la pista, se, ha demostrado. Sí, en la Euroliga, ellos han, un equipo que han ganado unas cuantas y, que están acostumbrados a jugar estos tipos de partidos. La verdad que, que ellos al final han sido llevar a a su parte, bueno, a su, a su zona, ¿no? Y la verdad que, que bueno, como he dicho, por cuatro o cinco detalles eh, tontos nuestros, pues eh, a, a, nos han ganado. Pues Manolo, te paso en directo por si quieres preguntarle alguna cosita al capitán de Valencia Basket, a, Rafa Martínez. Al jugador de València Bàsquet, el Capi, que ha estat eh, present en esta, este partit històric, tercera volta que el conjunt valencià disputa esta competició. Rafa Martínez, hola, bona nit. Hola, bona nit. Bueno, Rafa, s'heu quedat molt propet. No sé si el fet de eh, haver estat tan propet fa que la derrota sigui encara més dolorosa. Sí, hem estat a prou, no? En un partit molt igualat, l'Eurolliga, no? Ells són un equip molt sòlid, que, que porten anys fent un gran paper en aquesta competició, fins i tot guanyant-la per dos cops consecutius, i la veritat que, que bueno, una pena, perquè per dos o tres detalls eh, tontos nostres ens han guanyat el partit. Eh, la última falta, la de Lucic, eh, ha encès les crítiques i la polèmica arbitral. Com, com ho has vist tu? Bueno, l'arbitratge a Europa és eh, totalment diferent, no?, al, al l'ACB, no? Està clar que, que hi ha hagut moltes jugades eh, pues, eh, polèmiques, no?, diguéssim així, no?, i, i bueno, ells està clar que ho han tirat una mica al cantó de l'Olimpiakos, però bueno, això... No eh, no ens ha fet eh, pues, doncs, venir, a baix i hem competit fins al final, que és l'important. Eh, escolta, en el conjunt eh, en grec, a la fi, eh, ja hi 25 o 21 punts d'Espanulis, de, ha tingut ell el dia o no s'ha sabut frenar-lo? No, ell és un jugador que l'any passat va fer 17 punts de mitja a l'Eurolliga i és una barbaritat, no? És un, un jugador molt respectat i un gran jugador i, i bueno, l'hem defensat bé però bueno, no, no em puc parar-lo Ah, del tot. No vas a dir que sigui una derrota que entre dins dels plans, però bueno, eh, encara hi ha més partits per davant per a redreçar això, que és una lligueta i que no s'ha perdut res. Sí, és una lligueta i cada partit seran, seran molt, molt, molt igualats i, i ja ho sabem per l'experiència, per fa 4 anys vam començar molt malament i al final vam classificar i vam poder jugar al top 16 i fins i tot al top, top 8, així que pas a pas i paciència. Perquè el top 16 continua sent l'objectiu. Sí, bueno, l'objectiu és guanyar Saragossa ara mateix, no? <laughs> no? No podem pensar en arribar al top 16 sense que l'equip eh, bueno, jugui una mica millor, no? Està clar que falta una miqueta, però, però segur que amb l'equip va cap amunt. Escolta, eh, precisament d'això parlava l'altre dia en acabar el partit contra Sevilla, el míster Perasovic, i deia que una de les coses amb les quals va tindre que eh, jugar en guany l'equip o conviure l'equip és aquest canvi de xip de mm, no deixar-se anar una miqueta en lliga després d'un esforç gran com el que s'ha fet, per exemple, avui en competició europea. Sí, està clar que els partits... Eh són més eh, competitius i, i són més, eh, la, la, pels dies són més eh, seguits, no? Ara tenim divendres i dissabte per entrenar només i pensar i preparar el partit de Saragossa i la veritat que, que serà difícil, no? Però bueno, per això s'ha fet l'equip de 12, per això, per això tenim una plantilla llarga, bueno, encara de 11 falta de Bojan i, i esperem doncs, que mica en mica doncs, ens anem acostumant a, a aquests eh, partits. Penses que vos pot donar molt, que vos pot canviar molt el decorat de lo que és l'equip eh, de cara a la Lliga i al que resta d'Eurolliga de, l'entrada de Bojan? Bueno, és un jugador molt important per nosaltres, no? ja ho ha mostrat l'any passat o fa dos anys, no? però que, que nota molt fàcil, que obre espais i és un jugador molt important. Molt bé, Rafa Martínez, moltes gràcies. Vinga, El capità de València Bàsquet, que ens ha atès després de la derrota, com dèiem, 68-71. Juan, m'estàs per ahí? Sí, sí, estem ja per així, sí. Bueno, eh, anem a sentir a Velimir Perasovic, que parlava d'aquesta última jugada, de la del arbitratge, de la jugada final i d'aquesta falta de Lucic que a la fi ha donat com a resultant la, eh, els tirs lliures i l'avantatge final de 3 punts per a l'equip d'Olimpiakos i de com ho ha vist l'entrenador que no estava massa d'acord. Yo creo que esto no se pita nunca, no, pero bueno, <laughs> ha ocurrido así, jugamos con un equipo con mucho poderío, bueno, y, lo sabemos, pero bueno, pitar una falta así, como tú dices, hay que ser mucho, mucho más claro. Tenemos que ver, ahora ha habido cinco veces para, para ver si es falta o no es falta, porque al final, yo no lo sé, pero vamos, le han pitado, yo no puedo entrar más discusiones. com diria que ell estava més calent que el tio de la Tissa, el, eh, entrenador del València Bàsquet, per ixa falta que jo, segons veig una repetició, me sembla que no, i segons veig una altra, me sembla que sí. Jo no sé, des de la teva perspectiva, Juanma, què és el que jo, veus? Yo tengo mis dudas. Además, eh, justo no ha sido la mejor posición porque nos ha pillado en la justo en la canasta eh, opuesta. Eh, Juanda, Matas, que ha estado con nosotros en la coordinación y viendo el partido por la tele, nos ha asegurado que, no era que no era falta. Y bueno, cuando un entrenador yo creo que manifiesta algo de forma tan clara, un poco su desaprobación con la decisión, es que quizás pues lleve algo de, razón, ¿no? En cualquier caso, sí una falta eh, decisiva y bueno, teniendo en cuenta el rival que tenías enfrente y la situación del partido, pues no sería de extrañar que en este caso cualquier de estas decisiones se, se tomen y que perjudiquen pues al equipo más novato en la Euroliga, como es este caso el, Valencia Basket. Bueno Juanma, alguna cosa más que apuntar? pues eh, poquito más, que ya prácticamente está el pabellón eh, vacío y nada, el equipo intentar levantarse, como han apuntado ya algunos de los protagonistas, restablecerse rápidamente de esta, de esta derrota, porque no hay pausa. El domingo llega un partido muy complicado en Zaragoza contra, contra el CAI, un pabellón que históricamente en los últimos años se le está dando mal al, Valencia Basket y en Euroliga pues hay también que levantar el ánimo porque ahora llegan dos salidas consecutivas, primero Galatasaray y después eh, Belgrado contra Estrella Roja, con lo cual el equipo que va a tratar además también de recuperar, aunque también lo ha dicho Perasovic que no hay fecha, en breve apoyan Dublevi para tener ya los 12 jugadores a su disposición. Gracias, Juama Un abrazo, buenas noches. 11 y 46, tornem a sentir a Juanma Romero diumenge en Saragossa, Miseca i Saragossa, València Bàsquet. Tanquem el temps del bàsquet de l'Eurolliga en Esports 90 Sentit i arranquem ja a parlar del València Club de Futbol. En el matí d'avui, la notícia votava quan eh, se comprovava el viatge cap a Madrid via AVE d'Amadeo Salvo, president del València Club de Futbol i de Kimco, un dels homes importants de l'entramat de Meriton, de Peter Lim, en el València Club de Futbol. Els dos han viatjat a Madrid amb diverses aquestes eh, reunions. Imaginem que per, a, per tal d'anar coneguem ja el que sembla ja és el tram final, esperem que sí, d'este llarguíssim, farragós i maleït procés de venda del València Club de Futbol i, eh, a més, una Amadeu boca que tenia eh, en Federació Espanyola de Futbol alguna visita pendent amb Àngel Maria Villar. Eh, per tant, eh, han sigut eh, alguns dels temes que han dut al president del València, no més enllà del fet de la venda cap a la capital d'Espanya. Tot pinta, eh, ja vos diem, el, si recordeu el dilluns, el dilluns ja vos contàvem que en l'última reunió que mantingueren eh, Lai Hun, la mà dreta de Peter Lim, amb la gent de la Fundació, ja li va dir que, que no patiren, que s'anava a fer la venda. Eh? El dilluns ho contàvem en esta sintonia. Eh, el cas és que... Eh, tot sembla que ja està en el tram final, que és la venda definitiva, però tornem sempre a lo mateix. Fins que no estiga clara la cosa, així no anem a donar res per fet, encara que ara sí que hi ha diferents eh, inputs que donen eh, la sensació eh, més enllà d'este, més enllà del que vos hem contat des que vos contaren dilluns de l'Aijun i la Fundació, eh, fins i tot eh, el discurs que va mantindre eh, l'imatge en la reunió del Consell d'Administració amb Adéu Salvador, els seus consellers també se va mostrar eh, com que l'acord la, la estava molt proper però dèiem el de sempre, fins que no estigui totalment eh, tancat pues, eh, no anem a donar per fet això sí, anem contant el que passa i a més a més de vespre del València emetia un comunicat oficial anunciant la Junta General eh, Ordinària d'Accionistes per al dia 20 de novembre a les 7 de la vesprada eh, i i s'adjunta general, en principi en ordre del dia no està previst eh, més que parlar dels comptes del dia, no parlar de la venda, si d'ací al 20 de novembre, que esperem que sí, per l'amor de Déu, estigui tancada la venda, lògicament eh, s'hauria de fer una junta general extraordinària. Però de moment en aquesta junta ordinària no hi ha en ordre del dia cap punt que toque a la venda eh, del València, o en este cas, per millor dir, que, és, eh, que està eh, avançant-se, o diuen que està a punt de tancar-se, el refinançament del deute entre Bankia i Meriton com a no propietari del València Club de Futbol. Això pel que falta al tema social, en el qual no vos anem a, a avorrir més. En el tema esportiu, Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Eh, Bona nit. T'agradava molt el nom de Quinco? Eh, he vist que t'agrada. Em gràcia el nom, sí. Eh? sí, sí, sí em fa sí, molta sí, gràcia. Sí, sí. Me fa molta gràcia també la foto. Després la comentarem en tertúlia. No confondre amb Quico Català, que ha estat en Madrid <laughs> este matí, sí. eh? Eh, eh, testificant de la Fiscalia. Este és Quinco. Val? Sí, senyora. Després comentarem alguna foto, no? Ara sí? és que no hi ha temps, no? No, ara no hi ha temps. No. Era tertúlia. Escolta, eh, Entrenament. Entrenament de l'espada. Sí. Esglai André Gómez, què passa? No, Esglai Tranquilitza. no. Esglai Tranquilitza no. la gent, Folgado. És mitjà de comunicació que està, que esta vesprada estàvem en, en les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna. Hem preguntat mm. en el moment, eh, no veiem treballant amb la resta del grup André Gómez que li passava l'internacional portuguès perquè evidentment es cridava eh, l'atenció immediatament des del club ens deien que ha arribat amb alguna molèstia muscular lleugera del partit que va disputar amb la selecció de, de Portugal i que tenia un treball eh, específic en companyia d'un fisio recuperador de Jordi Sorlí de vesprada que pues, no anava a treballar amb la resta del grup però que arribaria diumenge i que demà treballaria en la sessió del matí a la ciutat esportiva de Paterna. Així les coses, Manolo, calma, tranquil·litat, lo de André no és absolutament res, simplement fatiga i una lleugera molèstia eh, muscular que demà no li impedirà treballar amb el grup i que tampoc pues impedirà participar com a titular en el duel de diumenge a Riazor on Nuno va repetir la, la formació de tots eh, coneguda. Així que avui, mm -hmm. diríem, descans ha treballat en la jaula, en la gàbia de Paterra en companyia de, de Jordi Sorlí i a partir d'ahir de el Group i cap problema per André Gómez l'hem vist eh, per els gestos eh, la cara eh, i com ha treballat en companyia del, del fisio del, del València que no hi ha cap problema amb ell i que lo d'avui simplement ha sigut descans Perfecte, eh, Fegulí Fegulí ha perdut un... ha perdut no. Segons Fegulí, ell havia d'agarrar dos vols per arribar a València, un que el traslladava, que el traslladava des d'Argèlia cap a París uh mhm. -huh. i altre de París cap a València, segons la versió que li dona Fegulí al, al club, de la que no dubta, ojo, uh mhm. -huh. eh, el club quan ell arriba a l'aeroport d'Argèlia per agafar el, el vol, el vol que tenia que agafar està cancel·lat. S'ha cancel·lat per desconec el motiu. A partir d'ahí ha d'agafar el següent eh, vol. Però mm -hmm. quan l'agafa i arriba a París, el que tenia previst agafar... L'enllaç ja cap a València ja se n'havia anat, ha tingut que esperar-se per agafar un vol següent i en teoria a hores d'ara ja ha d'estar en la ciutat de València. Per tant, avui no ha pogut treballar, no és problema d'ells, sinó del primer vol que se va cancel·lar, i és altre futbolista que demà estarà a Paterra, però este, encara que entre en convocatòria que entrarà Manolo, no serà titular a diferència d'André Gómez el cap de setmana davant del Deport. Un eh, València Club de Futbol que en el dia d'avui he vist com Antonio Barragán era qui passava per la sala de premsa eh, en este cas lateral del València Club de Futbol que ha tractat i tocat diferents temes. Sí, ha parlat eh, fonamentalment del Deportivo uh mhm. -huh. i s'ha referit d'esta forma al conjunt eh, gallec. Barragán diu que espera mm, en contra de l'opinió de molta gent, un partit complicat, eh, difícil i que el que eh, pensa es que en el momento habéis ese duel de Diumenche que el Valencia sube bien puntos Que todos los equipos en Primera División son partidos complicados, ¿no? Eh, cada partido es diferente. Eh, el partido del Deportivo, pues bueno, vamos a un campo en el que la gente aprieta mucho, que últimamente los últimos años la afición siempre está con el, con el Deportivo de La Coruña y, bueno, va a ser un partido difícil que, que vamos a tener que, trabajar bien, que, intentar pues hacer eh, las cosas como las estamos haciendo para, para intentar conseguir los tres puntos, ¿no? Y, y bueno, como te digo, cada partido en primera es diferente y cada partido en primera es, es difícil. Difícil, complicada, la l'eixida del València segons Barragán cap a Coruña per a jugar davant el Deportivo. S'ha referit també Barragán a l'ambient que li espera el València en Riazor, ja s'està calfant Manolo allí mmm, molt. molt de carinyo el València no ho va trobar, com és habitual no. en els últims, no en els últims desplaçaments i evidentment eh, d'este aspecte també parlava esta vesprada d'esta forma Antonio Barragán Sí, bueno, es cierto de que, como he dicho, eh, la afición del Deportivo de La Coruña aprieta mucho en su campo eh, y bueno, vamos a, un estadio donde, donde vamos a intentar hacer bien las cosas, ¿no? Está claro de que nos tenemos que hilar de, la afición del Deportivo de La Coruña y, bueno, intentar eh, hacer bien nuestro trabajo para, intentar conseguir los, tres puntos. Antonio Barragán también Manolo, está pendiente de que se negocie o no la SEGUA... Renovación. Mm, cree que fa un parell, dos, tres semanas ya va comparecer en la sala de prensa de Paterna, se le va a preguntar, va a comentar que no ya va cap eh, no al respecto. William tornat a preguntar sobre la renovación. diu que considera que la corda arribará, pero de momento encara no ya ha cap eh, al respecto. Es lo que he dicho que estamos hablando, que estamos hablando y, y para mí, pues bueno, como he dicho, me siento identificado tanto con el club como, como con la afición, como con la ciudad. Y, bueno, me gustaría muchos años seguir, seguir aquí en, este club. Y, bueno, seguro que, si hablamos y, todo va en proceso como va, pues seguro que llegamos a, un acuerdo. A una también més, No, que además el Valencia treballarà pel matí a partir de las 10 en las instalaciones de Paterna. Y ya ahí eh, coneixerà la Alvaro, bona Hola, ¿qué tal, Manolo, bona nit. rival de Copa, Porque además ya ha de Copa Y ya entra el Valencia Con que no está en Guaya en Europa, pues le toca mhm. entrar Y no le pot tocar un equipo de segunda No, demà a les 10 i mitja sorteig de la Copa del Rei, com tu dius Manolo, se sortejaran les eliminatòries fins la ronda de semifinals i entren ja tots els equips de primera divisió, Per conforme està muntat el sorteig, el València, a València no li pot tocar cap equip de segona ni de tercera, ni dels que estan jugant competició europea. Per tant, el València pot creuar-se amb 14 equips de primera divisió, entre ells el Llevant, uh mhm. -huh. i els 6 classificats de segona, el Alavés, l'Albacete, el Betis, el Valladolid, Sabadell i les Palmes, que acaba de guanyar-li el Numancia fa apenas un ratet. Uh mhm. -huh. Cal dir que a hores d'ara els equips de segona creuen els dits per a que els toca el València en uno, que al no participar en Europa... És la vedet. És el rival més sabrós a efectes de, de taquilla. Evidentment que sí. Bueno, pues, eh, això pel que fa al València Club de Futbol i també eh, eh, tenim les dades d'aquesta primera eliminatòria de Copa. Sí, que es disputarà el doble partit entre els dies 3 i 17 de desembre. Sí, senyor. Gràcies, eh, Andreu. Per cert, eh, molt curiós, eh? eh? Molt curiós això de tornar a sortejar tota la Copa fins a semifinals. Li lleva una grandíssima part de l'encant, però no oblidem una cosa, esta és la Copa del Rei que han volgut tindre els clubs de primera i segona divisió, aixina que en el pecat duen la penitència sobretot quan en la majoria d'estadis estiguen buits i hi hagi més seients buits que altra cosa en el pecat duen la penitència esta és la Copa, esta és la descafeinada Copa que volen en la Lliga de Futbol Professional on per cert el seu president ja té dos causes pendents i això que va de cazador a la fi igual és el cazador, cazador. parlem del Llevant Unió Esportiva més enllà de la declaració d'avui d'equip Quico en Madrid Folgado que ha anat el president a declarar en la Fiscalia Anticorrupció mm. li ha tocat eh, anar en principi no estava citat però després del pas d'alguns jugadors sí li ha tocat anar a, Sí, són el, el tram final, en teoria, de les eh, diligències eh, prèvies abans de que la Fiscalia presenti la, la querella eh, pertinent i avui li ha tocat el torn al president del Joventut Esportiva, Quico Catalán. Bueno, avui ha parlat Mendilibar en sala de premsa, reben el Madrid el dissabte, i ha estat molt gràfic quan se li preguntava si signava l'empat contra el Real Madrid. Mister, eh, ¿firmaría el empate contra el Madrid? Sí. No, va a ser tonto. Y si ganamos sería la hostia el premio. Pero, ¿qué cojones? Bueno, jo crec que més clar no se pot dir. Qué fer per a al Madrid? Según Mendilibar, han de estar perfectes y, damunt que el Madrid erre una miqueta. Si son todos, son, todos buenos y ahora están bien, además, están muy bien. Y aunque te meta, ¿qué, que, quiere decir? Que el espacio donde lo, no, no vas a dejar detrás, ¿no? Detrás de que ellos son muy, muy poderosos en el contragolpe. Pero por eso digo que el espacio no hay que dejarlo atrás, ¿no? O sea, nos agrupamos, nos colgamos todos la portería. Eh, para no dejar espacio. Y dejaríamos uno, espacio por debajo, alguno que no llega al suelo, y nos lo meterían por allí porque son muy buenos. ¿no? tenemos que hacer? Partido perfecto, sin volvernos locos, pero perfecto nosotros y ellos se tienen que equivocar alguna vez. ¿Qué te parece esta, esta lectura prepartido partido De, sí, que han preguntado si mm, va a jugar a defensarse delante del Real Madrid ya ha que, que tan bons que en qualsevol momento troben un, un forat y te, pueden y te pueden hacer un gol. Y per últim, si la ha preguntado sobre el famoso cas de Martins y el nutricionista de Martins. Esta es la respuesta de Mendilibar termina por recaer otra otra, otra vez sin, sin casi estar con el con el grupo y lo del nutricionista pues ellos sabrán si tiene no tiene o, deja de tener si él dice que no el club dice que ellos sabrán que se pongan de acuerdo ellos que se pongan de acuerdo ellos. Yo creo que Mendeleev usap Y Martins Estaba en más de un nutricionista, Evidentemente Que le iba a hacer un molde de pes. Sí, va a perder masa muscular, Y cuando pez masa muscular Ya sabes a lo que te exposes a una lesión que és el que li ha passat que és una cosa és el que li ha passat que és ara, que li va passar la primera sí, volta clar. i ara també la recaiguda Exacte. Eh, és una conseqüència una cosa d'altra i a més és mm. que també se l'ha caigut Lucas Vintra eh, David Navarro deien que sí que estava per al Madrid però ara està la cosa complicada Toño tampoc, no, no, no van arribar però bueno, jo crec que no volen forçar-los per, a, per al Real Madrid eh? no dic que el llevan doni se partit per, per perdut evidentment s'ha de disputar i no del donen per perdut però bueno, no se va forçar a futbolistes per a que arriben davant el Real Madrid volen recuperar-lo 100% perquè que estiguen del següent compromís davant del Celta de Vigo. Molt bé, pues, eh, arriba a la fi de la primera hora, en la primera mitja hora sí en Esports 90 Senit, anem a fer de seguida una pausa per a la publicitat i per a la publicitat no, per a respirar una miqueta i comença la, la tertúlia en el dia d'avui va barrejar tema social tema esportiu, lo de sempre, últimament encara que cada volta volem més anar eh, encaminant la tertúlia cap al tema esportiu, que crec que és el que vos interessa i el que vos il·lusiona eh, a, com, a, com a oients. La pregunta vos recorda en el Twitter, arroba esports97nit, arroba esports97nit, el 97 en xifra, el número, és eh, si finalment l'interès arriba al LIM, què li diríeu, què li preguntaríeu, què li demanaríeu si tingués l'oportunitat de eh, dir-li una frase al mama de Singapur. Anem a fer una pausa per a respirar i estem així en la tertúlia, debat i l'anàlisi en esports 97 nit. Esports 97 nit, la tertúlia. 12 de la nit i un Què, Colgado, <laughs> què passa? No, no, no. Estàs inquiet, Estava què te en obrir i vaig a, vaig a obrir jo el programa. Vols obrir tu el programa? No, Obri ja, no, ja l'has obert tu. tú lo tu? No, que ja no s'ha obert. Ja ho obert jo. Està obert, sí. Vinga. Les 12 de la nit un minut arranca el temps de debat tertúlia i anàlisi, així en eh, el nostre Esports 97 nit. Eh, es queden amb nosaltres tan Folgado, al qual ja heu sentit donant la tabarra. No hi ha més remei. <laughs> Ah, també es queda André Valverola Hola, André de nou. Què tal? Hola. se incorpora Juanjo Romero. Hola, Juanjo. Hola, buenas semanas que no te bien pero así. Buenas eh, la setmana passada tenien festes i tal, i decidirem fer rotacions i que descansarà Juanjo Rebra, més de que tinguem entrevista amb Rufete. Pareix Benítez, eh? Fa més rotacions en mi que, vamos, que... No, escolta, bueno, pregunta-li demà, <laughs> pregunta demà si fa el programa. pregúntale pregúntale pregunta <laughs> es que no... Fas demà el programa, no. No. <laughs> no eh, és rotacions. Que, és que, clar, és que s'ha fet rotacions no tan sols de convidats, sinó tan... També el, el, el, ara, ara tu, Juanjo, pregúntale a Folgado... Edi Benítez, perquè si nomenava Unai ja sí que... Es no, no, no, no, no, no, no, no, no. Per això Benítez. Ara tu ah, pregunta... Okay, eh, no, imagina que nominate has a Benítez y no a Unai porque volies nominar a un entrenador. La pregunta es ¿cómo <laughs> eh, eh, lo pues No, no, no pot pues <laughs> ser? No pot no No, a Folgado si dilluns, dimarts, que el programa. No. <laughs> no. Pero has estado así. Donde las dan las toman. No, no, no. Ah, bueno, bueno. bueno. Eh, hi ha molt de què parlar en el dia d'avui, tant eh, esportiu com social i econòmic. La pregunta que estem fent en el Twitter, que està donant molt de sí, és si el dia 23 finalment arriba a Lima-València, el qual Déu vulga, voldrà dir que s'ha tancat el procés de, de venda, eh, si tingués l'oportunitat de dir-li una frase a l'IM, què li diríeu a l'IM? un amic meu que, que estava, estava esperant... Espera, arroba esports 97 ah, nit, arroba esports 97 el 97 el número en xifra, val? és la pregunta que estem fent. M'ha fet una molt bona, però diu, que li, mira, vaig estar nit a la ràdio, tal, eh? aprofita, tu que eres molt valencianista, eh. diu, l'ínvete ja, diu, collons. Ja, estem ahí? Diu, però si no, si no ha arribat encara, diu, no, no, és que nos anant molt bé, i este, com vingues i agafa ro, ja veuràs és <laughs> o sigui, el pensament d'un valencianista, o sigui, que té eh? Por, té por, té por que si agafa el... el o sigui, que no és que estigui en contra, no, no, que té por de que se trenque... Eh, eh, Exacte, exacte, dia, però, home, dic, espérate, si encara no, com que l'invete ja, si, no, si encara no ha pagat, <laughs> espérate que pague. Diu, no, no, és que segur, ja veuràs, en los gafarros que som així, ja veuràs el que nos passa. O no, home, que... no, segur que no, segur que no. Però això és una pregunta que també vos vaig a plantejar, per a, vos deixe pensar-vos-la, eh? Si tinguera l'oportunitat de posar-li un tuit a Peter Lim, 140 caretes, una frase. Eh, imagineu que a terra i vos diu, vos ha tocat l'oportunitat de fer-li una pregunta, un encomanament, un el, el, un reproche, el que vulgueu. Què li diríeu a Peter Lim? Igual que ho estem preguntant en arroba esports 97 nit, doncs ho preguntem a, a vosaltres, eh, con tertulis que esteu així, Focado <laughs> fa cara. No, jo la tinc, jo, la tinc clara. No, és clara? No me la, no me la digues. No, me, no la digues. Jo, també, jo. Ja no, no la digues. No vale. la digues. No, però una només. Una. una. Tu una. tens que fer una. Val. Eh? Capacitat de síntesi, que per això eres periodista. acuerdo? <laughs> Vale. <laughs> está avui Una, ¿eh? una. Eh, una, en vale. Bueno, el caso es que, com deia el matí... un tuit o la puc... No, no, no, no, no, la, no la un micro o, un No, un micro. Vale. Després te la preguntaré jo. No, com estàs en Twitter? Jo estic en Twitter sempre, que estic controlant i la gent sap que a les 12 i mitja sí, sí. llegim els seus tuits, que no, són no, fonamentals eh, no arrenquem, eh. per a nosaltres. No Estàs a compte? <laughs> a veure, dèiem, el dia ve clavat en eh, la situació que ve provocada per el viatge a Madrid. Eh, este matí s'ha conegut que tant Amadeo Salvo i Kim Ko, un dels homes eh, de l'entramada en Meriton en el València Club de Futbol, han viatjat a Madrid. Eh, sembla que esta és... Es la volta definitiva, que és el que tots volen pensar, eh, encara que sempre hi ha que deixar el puntet d'escepticisme obert, però hem de contar el que està passant. Fins que no estiga signat no <coughs> anem a donar-ho per fet, però sí que és cert que esta volta totes les parts eh, coincideixen en què sembla que ja va de bo i un viatge com el d'avui, que imagina que haurà sigut, eh, si més no, per a informar Quinco de com va la redacció dels contractes, és també una bona senyal de que sembla que per fi Juanjo i companys la cosa toca la seva fi, que ja està bé. Sí, a veure, jo crec que tot el món té ganes ja de que això acabe, eh, d'entrar-se quin és el... Con... Bueno, entrar-se no, perquè ahir sí hi ha tantes vegades les condicions sí. del, del contracte que la sabem quasi totes, no? Però, però sí que és de veres que, bueno, que se tanque tot este procés, que ja comença una nova etapa, i que, i que se deixe parlar encara que jo crec que l'última fase ja s'ha deixat un poquet de parlar del <clears throat> tema perquè jo crec que també eh, estava clar que, que les postures anaven acostant-se i, que, i que tenia que tancar-se eh, bé, pues que se tanque d'una vegada, que vinga Link, que li falsen el welcome Link ese que feren en no me'n recordo quin partit, però ja de veres i a parlar de, de lo que té que fer este home en, en, en el club de quals són els seus plans eh, de, que, eh, no sé, de, de desenvolupar ja tot el que és el seu, eh, el seu projecte esportiu per estar a València, que l'hem vist ja, perquè ja ha posat la mà, per dir-ho d'alguna manera, des del València, però bueno, a veure eh, més coses que jo crec que sí que n'hi ha molta gent que té ganes de veure-les. Uh mhm. eh, -huh. eh, sí que és cert que, lògicament, avui no hauran eh, avançat la part definitiva, però sí que eh, el fet de que vagin informant-se de com van les coses, de que ja no siguin els advocats el que estiguen en les reunions amb Bànquia i si siga gent ja de Meriton sí que pot eh, arribar a salvar a durar pensar que la cosa va avançant Sí, sí, a més el viatge és molt significatiu, no sols que, que, que vaig a Madeo Salvo, sinó que l'acompanya Kim, Kim Ko, i a partir d'ahí Manolo, pues, tots els indicis apunten a que esta setmana eh, o la próxima, eh, pues es la semana donde <laughs> definitiva de la venta. Ya, la <laughs> venta definitiva. No voy a la, mm. la, la no, la utilizo yo, la, la utilizo yo. ¿Cuántes semanas definitives de la venda han viscut ja? Moltes, i Juanjo feia al·lusió al, al tifo que estava preparat des del partit de Baraletti a Madrid, sí. el Welcome. Està preparat, com, està preparat. Està preparat per a, per a treure-lo el dia del el dia de l'Elche en l'estadi de, de Mestalla. I jo volia parlar de la foto la fotografia que, que han tret Manolo Güelles, companys de, de Plaza Deportiva, sí. que han enganxat a Quinco y a... No, tú no volvías para la foto. Y a Amadeus... Les y a Amadeus, que, deixa que la, que la conté. <laughs> I a Amadeus Salvo, els enganxen una volta, eixen de la, de l'estació, arriben al carrer fumant-se damunt els dos, perquè la foto és molt significativa, estan fumant-se un cigarro dos, però amb moltes, moltes ganes que són, de, de els fumar. Els que són fumadors sabem lo que se passa en l'AVE i lo primer que facen quan arribes és que a més és el cantó típic de Atocha, sí. que jo el, el tinc una miqueta xafat, on a fumar. Sí, pues ahí están los dos, Fumarse el... El Aves, el Aves una el Aves una horita y media. Pello Borbonanit. <laughs> dónde estaba esto? Diario de de de Valenciano, Pello Borbonanit. Anit? Digo que el regional tardaba 5 o 6 horas. Era pichor Pero, ahí se podía fumar. Pero ahí se podía pero ahí se podía fumar. ¿Vais a la finestra, no? Y se en el campo <laughs> no es conveniente en la finestra el cabo de l'Aves. No es conveniente Algú pero yo no le ho recomane. Estem fent una pregunta en el Twitter que también te la, eh, te la dic a tu perquè després la vas a preguntar a tots, que és eh, si finalment el dia 23, com sembla, arriba Peter Lim, perquè gràcies a Déu, Déu que ja estigui tancat el famós procés de venda, què li preguntaria? Si tingués l'oportunitat de fer-li una pregunta, un encomanat, Uf, un, coses, una frase, no? una frase, una, una, vos demane una. 140... 140 com, si fora un tuit, com si fora... Si li pogués posar un tuit a Peter Lim perquè te li contestara què li preguntaries? És la pregunta que estem fent avui en el Twitter i hi ha moltíssima gent, ja de tot, eh? hi ha molta gent molt cachonda que s'està prenent a conya i jo, que vos diga en tot l'histerisme que hi ha hagut en aquest procés de venda, veure que gent encara té ganes de broma, me mola. Me mola perquè la gent no ha de perdre mai el sentit de l'humor. Respectant-ho tot, però no ha de perdre mai el sentit de l'humor. I me mola que la gent, pues, també, eh, eh, gràcies a, al mític Eugeni Alemany, que ha començat Anses la traca, Eh, contestant en una conya, a part d'haver molta gent s'agarat, i bueno, estem tenint de les dues respostes. ficat un hashtag i tot, Eugeni, no? Sí, pregunta-li, pregunta li pregunta correcte. Eh? Eh, per cert, no sé si estàs sentim Eugeni, però estàs convidat quan tu vulguis al programa, eh? eh així a Esports 90 sentit, que segur que donaràs molt de sí. Eh, dèiem que, Pello, el dia començava avui a mitja foto de, com, que contava... Una dotxa, no? Folgado en, en, en Atocha. La foto és molt bona, eh? eh? La foto és molt bona. bona. Sempre eh? dos col·legues. fumarse fuman, un... Fuman. no sabía yo que el King Cole le daba, ¿eh? Al... Pues mira, el cigarrito, ¿eh? El que está ahí pegándole una con, Comiste más Pérez, comiste más Pérez, ¿eh? A la chamá. A la chamá, ¿eh? Kimco. Eh, pero sí, eh, Bueno, después de que la semana pasada llevan colgar a una foto d'un sopar en una caixeta de, <laughs> sí, de, de tabac, la misteriosa cajetilla, no? Vos ha, de, vos ha de sorprendre tant que el món del futbol fuma. Si la gent en el futbol fuma, Arturo, claro. no te prenguis així, la gent en el món del futbol fuma. Eh, alguns jo, més... Jo ah. fa temps ja uh -huh. vas fer una entrevista amb Mestalla, acabat un partit en un jugador del... Di el nombre, hombre. Pudiro, perquè a en em Sí, no, no me'n recordes si va ser en el Barça... <laughs> Però se ve que fumava, però eh, vamos. Però Manolo, se Manolo. Se fumava en les cantes. Però, però, dir, però si Neki agarra el seu germà i en el marca el fuma un dia. Vale, pues, pues, pues, pues, ho conte perquè arribe, arribe a, a fer l'entrevista. sí, sí, de seguida. Pum, pum. <laughs> Cataplum. Dos, dos xavetes Se, no tirar el cigarro. Pero eso en la zona mixta o eso en la zona mixta, creo que me está ya, yo somos machos bello, pero Estaba allí no era porque porque pujaven este Que ya ves un poquete en las escales que tuve En la sala de O sea, el tío no se cortaba un pelo, ¿eh? No, no, pero que tenía la mano y ni el tira a terra. El tío se alquera <laughs> ¿Con qué tirarlo? Me va a hacer les cuatro preguntetes y él me iba a contestar y me dice, ya, no, boom. Luego fumaba también, ¿no? Luego Penef, ¿no? Luego, sí, sí, no, hemos eh. Y el Ferrari no. però el primer el cotxe més utilitari que duia eh, Jeremy Mathieu això que tu pares als jugadors en paterna i baixar la finestreta <laughs> i sí. el pi, l'ambientador de pi, Jeremy el ambientador ese de pi que porten alguns el, o l'ambipur bueno, y que, Ricardo que Arias se tomava el cortadito i, y el cigarrito y en el bar se penalti sí, sí, abans del partit, ara, partit. ara per però nit fumen si ara se tots fan cachimbes i demés tots, tots <laughs> sí? sí, per favor si treuen la botella i la cachimba ha evolucionat la cosa, hem passat de la cigarreta a la cachimba. <laughs> mira, veus? Eh, lo que, és el que té la joventut per això la, la volem sempre però de, de <laughs> nosaltres eh, deia eh, Pello que la cosa venia donada en part social eh, una part del debat vull el primer tram, perquè vull centrar més en el futbol, en la part social eh, el fet de que hagin estat cridats a Madrid encara que Salvo també ha anat perquè tenia reunió amb la Federació Espanyola de Futbol i el fet de que eh, ja no siguen els advocats els que van, sinó que va la gent de Meriton, significa que Déu vulga. Sembla que això va... Que sembla que això ja va tocant a la seva fi. Mm -hmm. A més, amb l'anunci la, que ha fet avui el Vanessa de Vesprada uh. de, de la Junta General Ordinària d'Accionistes, en la qual en principi no està previst per a la renda. Clar, també crida un poc l'atenció que no aprofiten la mateixa Junta per fer-ho tot per aquesta part, perquè pues, com pot haver o sea, la ordinària i l'extraordinària en una vesprada ventilarse todo el... Es que no, claro, yo, no espero... el, orden del día hasta que la venta no esté hecha, no tiene sentido. Claro. Porque y si, y, y si, por alguna de esas sí, sí, sí. cambian las cifras a <laughs> última hora. No, es que tampoco tiene empresa perfecta tenía que hacerla la eh, que hacerla más de que acabe año, no? pero no tiene que hacerla pues, o sea, aprovechar que se venda, que siga la venta feta y en una mateixa ah, asamblea les dos, les dos historias Bueno, no sé. van pensar que això és la millor manera pues, serà que volem llevar-se damunt la ordinària i ja posaran l'extraordinària quan toque jo crec que volen fer l'ordinària per un costat han de convocar-la en 4 dies d'antelació no? sí, sí. Uh -huh. en 4 dies d'antelació com, com, a, com a molt tard no? en aquest mm. uh -huh. cas pues jo crec que quan estiga la cosa feta, a tir fet, per dir-ho d'alguna manera, la ordinària anem per un costat i separarà les xifres exclusivament, uh -huh. temes de pressupostos, superàvit, crec que diu que un superàvit de 11 milions en, en tesoreria, crec. Eh, això són les xifres que, que va donar el València contra el futbol, però bueno, de qualsevol manera, crec que per un costat anirà la part econòmica i crec que el tema de la venda anirà per altre, per altre costat. Quan esa junta estarà Peter Lim, imagino, no? Tiene que estar Peter la como máximo accionista. bueno, mm, mm, que mm. puede estar ahí o puede estar algún representante Sí, o estar un representante, pero bueno... Eh, li acciones las acciones li a las acciones a salvo. Claro. Estará King Kong una Claro. <laughs> los <laughs> accionistas tienen muchas preguntas que hacerle. Sí, sí, pero eso per eso eh. Pueden coger la lista esta de preguntas que estás... en Esports 90 eh? Arroba Esports 97 per a, a Hay muchas cosas que preguntarle, sí, sí. Sí, moltes, no? Yo le preguntaría de cuánto tiempo se piensa quedarse aquí. Esa es una gran pregunta. la pregunta. Yo creo que esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo? no se va a comprar casa para... Yo creo que... No, yo creo que la, esa la pregunta. quedarse el proyecto, ¿no? Y yo creo que... No, no, claro, no, no, ey, no, el <laughs> proyecto, Ahora, el miedo, todo el mundo tenemos miedo a que esto... Bueno, el poquito miedo que nos queda, que esto no se firme porque haya un cambio de cifras, lo que sea. Una vez está firmado, el miedo que tenemos, que vamos a tener todos, va a ser ese, ¿no? Es decir, eh, señor Lim, ¿cuánto tiempo quiere que... El, la o la esperanza de trobar una Sí. O de Málaga. no, no, sí, sí, la, no, no, no, la esperanza de tomar un Abramovich. Enténgame bien. Uh -huh. Un tío que pinga y se quede. Y se quede. Bueno, de todas maneras, un Abramovich ya no es porque por, por la pasta, por, por aquel, lo que puso aquel en el Chelsea, creo que fueron... Bueno, sí, pero, pero me referís que cuenta la permanencia en el club. Sí, sí, sí. sí, sí. No es una crítica a Peter Lim, ¿eh? ni mucho menos. No, ¿eh? pero no, tú pots decir... Sí, sí, no, ya, ya, vamos, no, hasta ahí, pod a ver, ahí eh, podría... Muchas pero, susceptibilidades. No, pero Peyo, yo, cre eh, jo crec que, que, que lo que tú has dit és lo que mm, mm, pensa molta gent que no està dient de, eh, eh, no sé com no trobe la paraula exacta perquè ningú s'enfade uh -huh. però que no està eh, fent aixina tot el dia eh, no està fent reverències sí, a lo que fa eh, Lin sinó dir, a veure, jo, vostè jo, jo crec, ha, que no ha de, així. jo crec que no s'ha de perdre l'espírit però, no, crític, eh? Però saps per... Això no, no, no, dir, no, no, no, no, d'entrada, però, però no crec podem crític... perderlo, Manolo, si lo perdemos no, però, però muertos, saps eh? per què crec jo que n'hi ha molta gent, o que n'hi ha gent que pensa això? Perquè ha canviat tant la proposta inicial a lo que ara se va a firmar, ha canviat tant, que, que clar, diu, la gent diu, ostres, és que anaven a quedar-se sense deute i ara anem a tenir 100 euros més de deute 100, euros, no, 100 milions d'euros més és que anaven a no sé què i ara mm, i tota la gent diu, ostres sí, este, este compra el club però si de, després demà el ven s'han quedat també te dic una millor, cosa. pitjor, igual també, eh, eh, una cosa que jo he dit eh, que en el seu dia, quan la vaig comentar eh, algú no estava d'acord, però bueno dos coses, el València se ven, uno i fonamentalment perquè els valencians l'hem afonat i desgraciadament de València és el fracàs de la societat valenciana per a mi representa el fracàs de la societat valenciana a tots els nivells gestors, afició premsa també, jo crec que tenim la nostra part alíquota amb la Estic totalment d'acord. Esta noche tuve una discussió precisament amb la millor voluntat i tot. Amb la, amb la millor amb la millor, millor a vot, jo crec que la volta és la premsa amb la millor voluntat Eh, pero el pichor del San eh, En volgut ajudar a lo mejor no me perdido Lo que tocaba Yo creo que que l'afició a voltes no ha volgut Bore que estaba mal Ante el club Yo eh, creo que els gestors no han fet Todo lo que tenían que fer pero a que això no... arriba a un deute de, Oye, este es el fracaso. de, la, la valenciana la que tenía ha no ni ha un culpable se ve, se ve, Soler hicimos la vista gorda viendo las barbaridades que estaba haciendo y todos lo sabíamos hicimos mucha mucho vista gorda en efecto eh, per això quan dic de, de que se m'he equivocat eh, quan fique de la premsa no parla ningú me parla de Manolo Montal de primer perquè no hi hagi dubtes de que està acusant no, no Manolo Montal uh, el primer que sí, eso digo que, el primer que s'equivoca així el que està parlant ara que no jo no soc del que esborra el passat el passat està i jo m'equivoqui i, i, i, i ho admet en, en Juan Soler però també si li van canviar les condicions és perquè el banc l'ha deixat això, això té un tiro no, és clar que, eh? és que el banc no perd, perd el València del, de l'inici al de ara el banc va cobrar igual a la fi el responsable el, el, el, el, que ha perdut de, el que ha perdut des de a la fi el responsable continua sent el banc no, no, no, però vull dir que, que lo que canvia molt de lo que se va dir en l'9 <clears throat> de maig que va, crec va ser eh? Eh, en aquesta votació sí, sí, a lo a ara eh, el banc canviat, al final evident, cobra evident eh, o sea, el banc diu vale, jo i, i, i per què ha retardat tot això? perquè el banc cobra perquè no tingues cap dubte que si el banc no cobrarà però això t'ho que a la no fi... Estaria, no estaríem parlant de que després li marxa canviar des del banc. El problema 12 i 18. és el València. Anem a fer una... Tu saps la, pregunta que li faré a Peter Lim? Després de tants dies de sense en banca, t'han donat ja una targeta black. 12 i 18. Anem a fer una pausa per a la Publi i, i tornem de seguida. Així n'es posa l'altre sentit. La Tarquita de Mendoza recuerda que podéis disfrutar de sus packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués de Turia 58. Teléfono 963 440216. Que mira, que mira cómo viene, que mira, que mira cómo viene la vez. También nos encontrarás en la playa Pobla de Farnás, calle Carabelas 17, teléfono 961 46 12 con todos los partidos de fútbol y wifi. La Tasquita de Mendoza, os esperamos. Perto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Oferto su concesionario Peyote en Torrente y Silla. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Canal Plus. En Valemoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo 10 y Avenida General Avilés 46. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita cita Sports Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio 12 i 21 el, el eh, programa que continua el seu camí en la mm. pregunta eh, què li preguntaríeu a Peter Liu si tinguereu, si tinguereu l'oportunitat eh, què li preguntaríeu, què li diríeu què li eh, exhortaríeu el mana de 5 capurs final del 23 està sí és la pregunta que estem fent avui en el arroba esports 97 nit el 97 en xifra en número arroba esports 97 nit bueno eh, anem a la part eh, esportiva que jo crec que és més fàcil i més agradable per a, per a tots ho ha entrat el València eh, Folgado ens ha contat que André ha donat un xiu de desglai però que estarà per a Corunya Sí, no és res, és eh? una molèstia muscular que, que portava el futbolista de la, de la doble convocatòria amb la selecció de, de Portugal, ha treballat al marge en la, en la gàbia de, de Paterna i ja ens ha comunicat el club. Després hem vist eh, gestos i detalls en André Gómez que no ens han fet preocupar-nos en absolut i per tant este futbolista demà entrenarà amb el grup i diumenge estarà, estarà a Riazor. I me contaves abans, André, perdona, eh, Andreu, que eh, Otamendi eh, pràcticament mm. eh, li donaran descans perquè és que baixava de l'avió i se, i se posa a entrenar. Anar de l'aeroport eh, directe a... anar del camp a l'aeroport en Hong Kong, Hong Kong, Doha, Doha, París, París, Valencia y del aeropuerto en el coche del club a, al camp la de Paterna va a arribar una miqueta tarde y va, a entrenar tenía la información que publica William para Paro Barbeta mm. era que tenía en el del Levante era que tenía la opción de no entrenar y ha a entrenar Sem Feuli. Sembla... Eh... Quatre avions no ha perdut cap. <laughs> Feuli té que agarrar dos i ha perdut un. Sembla <laughs> que... Una... No l'ha perdut ell, eh? S'ha cancel·lat no, el, el piloto que no. S'ha cancel·lat el <laughs> El piloto no ha arribat a temps i, i no. Eh, sembla que és una plantilla eh, donada a esforços i poc donada a, a excuses, eh? Ho dic perquè algun altre diu... Pff, jo vinc de, de Hong Kong que venia també Otamendi tinc, bueno, está, tinc l'oportunitat... O també, de... jo, o jo crec que té clar que és el, un dels líders d'esta plantilla, un, un dels jugadors de la columna vertebral de Nuno, i crec que és conscient de que ha de donar exemple i ser el primer que, que ha d'estar ahí i que ha d'entrenar a la màxima intensitat. I inclús poguent quedar-se en casa descansant després d'un vol, de tres vols llarguíssims, pues, estar ahí jo crec que és, és un bon chest Sí, però també és normal, vull dir, les coses van bé, tots volen jugar, eh, eh, la dinàmica és molt bona, bueno, pues eh, los jugadores también vuelven a estar, no? Y volen demostrar al entrenador que cara que se vagin En la segunda mm. selección Bueno, pues... Bezo, tenía que venir de Portugal, eh, va a ir de vesprada Y... No, a ir de vesprada? No, va no, jugar de vesprada. No, dimarts, de vesprada Y eh, eh? O sea, que no, no, más Ahí no aparece, no, no. Mm. Paterna. són, bueno. són diferents maneres d'afrontar-ho evidentment no, no, no, cap, eh, no cap dubte el, eh, el, de l'entrenament no, no dona més de sí mm, més enllà de la sessió de, de matí que serà la clàssica folgador en la que algú s'acostarà a l'entrenador i li dirà pues ha tocat el, de la Copa del Rey, sí, sí, Un segona divisió, no? Sí. O, bueno, un segona o primera, un primera eh? Primera, Cuidao. Primera, segona, sales primera. 12 a ah, no, 10 i mitja. 10 i mitja. Ah, 10 i mitja. 10 i mitja. Entonces, sí. Agarran plena sessió. Mitja hora portaran. Mitja Comencen horeta. a les 10, porten a mitja hora, sí. Jo crec, jo crec que per als equips de, de segona que queden en la competició i per als de primera que n'hi ha... A les 10, però cosa, a les 10 i mitja el sorteig, ara? Ah, perquè... Sí, sí, sí. Ana, no sé què m'ha preguntat Dix si le podia tocar la de Bacete, no sé sí, sí, sí, sí. Albert, con poder, sí. sí. no sé per què me lo preguntaven. <laughs> queden, queden eh, els equips que queden de segona B les va tocar els equips europeus. sí, sí, I la resta, els de mm. Champions i Europa League. Sí. Europa mm. League. I la resta d'equips, de, de, eh, que són primers, els de primera que entren ara, i els segones classificats se, se 14 equips de primera divisió i els 6 classificats de segona Exacte. que són Alavés, Albacete, Betis, Valladolid Sabadell i Las Palmas que ponen avui 2 a 0 hm. de, segona B qui... un gol de Chilena de Alcoyano eh, que queda de segona B Alcoyano, Oviedo eh, Eh, no, no sé res, però Alcoyano Oviedo segur Alcoyano està, no? Sí, sí, que és el que ens interessa, ja que no està... Alcoyano està perquè guanya 1 a 0 al Lleida uh -huh. i s'ha col·locat, i a més Alcoyano pues, li tocarà pues, això supose que voldran el Madrid o el Barça pot tocar l'Atlético Madrid, pot tocar l'Atlético Bilbao Sevilla, demà, eh, i ho comentàvem en la primera mitja hora de, del programa eh, eh, se sorteja la Copa, en efecte al se li pot tocar un segon a un primera, imagineu-se si, si ha de tocar un primera a mi m'agradaria un derbi llevant, llevant. Sí, jo, crec, uh -huh. sí. jo crec que mos donaria molta vidilla a tots, sincerament <clears throat> eh, si no és així eh, que toque un segundo y en efecto pues que toque la Albacete además allí claro. ha, está Chumbi que estaba en Mestalleta está, está Porto está Porto cerquita oye. Claro, claro. correcte eh, de qualsevol manera demà torna a sortejar-se ixe engendro de Copa en el qual ja se sorteja hasta les semifinals uh -huh. que jo deia en la primera mitja hora és cert que és una castanya que és una competició que queda molt devaluada perquè tu imagina't eh, el Granada eh, no sé, no sé qui, qui més està per baix ara mateix està en el llevant, el Granada eh, l'Ells per exemple que el Depor el Depor, no, que veu en el encreuaments veu que li toquen un, en, en els encreuaments si és viu d'este me toca o l'Atlético de Madrid o el Real Madrid no, no. què fa? amb el suplent a la Copa i a no disputar-la però no, i no, evalues tu mateix no, no, només, això, només això ara només això ara sinó que fins ara els equips de segona és una competició que ningún vol te vas a contar una en sense protagonistas Esta mateixa setmana, semana un, un, de, dos equipos de segunda división en Copa? que en Copa. Te dic quin és? es? no, no ah, no le he fet la pregunta. No, parlen els dos preparadors físicos porque se conocen Y I digo ¿Qué? ¿Cómo estás? Diu, a ver, así, hemos venido así, tal. Ah, vosotros, a ver si perdemos. Ah, pues igual que nosotros. de los dos equips <laughs> ah, pues. volien passar eliminatoria. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque viatge, pallissa, claro, i segurament. Jugando l'ascenso, estan jugant-se equips que estan jugant-se coses en segona divisió. Partí, eh, plantilles Imagina el que espera un equip poder jugar-se l'ascens. No, però a més d'això és que no taquilla. Perquè, perquè què t'hi pot tocar? L'únic que pot i tampoc, eh, no anem a enganyar-se omplir un estadi de segona divisió claro, el, aquí el València és el València és ara València. mateix ara mateix claro. els equips de segona claro, volen al València claro, claro saps el que te vull Entonces, dirán, clar, i el València n'hi ha puestos que tampoc t'ompliria l'estadi el de veres que ha començat molt bé molt bé i tindria ese, ese tiro per l'afició tindria tiro jo crec que tindria tiro però, no, però no sé si tu... per aplenar però per a donar però una és que és totalment, sí, sí, és totalment jo xic que això passe que els entrenadors de segona divisió pensen no volem esta competició hablando de engendros ¿os acordáis de la Copa de la Liga? Sí, sí, era una era una, copia de, la inglesa, ¿no? El, primer año, no sé cuántos años duró. creo poco. que va a durar dos o tres. Dos o tres. Se va jugar en los 80. acababa la... No, pero a veces era una cosa muy porque Porque se jugaba... Eh, no, no en touch, era una cosa muy extraña Eh, la copa esa de, la liga eh, que se inventaron y que en efecto... Eh, <laughs> porque en Inglaterra tiene cierta tradición y le dan cierta importancia. Es que es... Copiar, con calzador. copiar y copiar, pero ve. per, per lo que a la copiar, copa, copiar sí, sí, però claro, i eh, això feren, la còpia que feren no, està, no estaven en el seu millor esta, dia esta copa està eh, absolutament no, no, València no, no, no, no, no, no, no me sona a El València, més la Copa de la Lliga, va fer sempre molt, molt roïns eh, actuacions. Va ser l'època dolenta que pillà entre el quasi descens de la 82-83 mm. i, el, i el descens de la 86-86, sí. que és el que dura aquesta Supercopa, y creo que un año elimina el Racing de Santander, al año elimina el Español. Es que no me acuerdo ni quién ganó la Copa de la Liga. Yo, tampoco, tampoco. <laughs> Que, tampoco. Pues creo que en una Copa de la Liga, es el único título que te queda, del Valladolid. <laughs> Madre mía. Pues, pues y en una Copa de la pues Liga se va a hacer el famoso gol de Maradona en el Bernabéu, no sé si han recordado que se pisa todo el Madrid y cuando está en la línea de gol le ven cara a un defensa que era Juan José que sí, ya la barba sí, y espera el, y un quiebro y la, eso va a ser en una, en un partido de Copa de la Liga sí en un partido de Copa de la Liga algo tenía que tener vos algo tenía que a la UEFA o no ibas a la UEFA no me eh, yo creo que ganas a la UEFA sí sí el alicín que tenía esa competición era que era un job que o sea que bueno yo para la UEFA ya va a la UEFA y me digas tú de segunda está Hospitalet Alcoyá Huesca Oviedo, Huesca, Cornellà i Cádiz. Exacte, sabia jo que el... el... Mm. Però bueno, el que diuen que són, eh, per estos equips és la, és, és el, la grossa de Nadal, l'equip sí. que li toque segurament, i per la resta, pues això. És una competició que està dissenyada perquè la guanyen els millors, exacte, els millors equips perquè juguen menys partits que ningú i contra més fàcil. Correcte, però eh, tornem a la, mateix, a la mateixa eh, quan després arriba i l'eliminatòria, no, doble partit al, quan, ells entren, quan ells entren claro, si claro. la final ja la sabemos, en Mestalla Madrid-Barça, no? Eh, <laughs> no, guanya el València bueno, potser Mestalla no, però el que jo dic és quan tix equip de segona possible per cas de l'Albacete li puga tocar no Eibar el Eibar, en efecte i al camp no va a ni Perri després a l'hora de queixar-se que segueixen a un toque Mm-hmm. en la seu de la Lliga perquè esta copa és aixina perquè els clubs han volgut que sigui aixina esta copa és sí, sí, una castanya bilonga al que perquè els clubs un Getafe Ibar per exemple eh per exemple. No, però, però diu, diu Manolo també això, no, però el tema dels viatges... Getafe Córdoba. Sí. El tema dels viatges, que són, són un viatge llarg Ja... Però ara la veritat, quin pes té l'Albacete a l'hora de queixar-se, Oliver? Té el mateix que el Barça o el Madrid? No, evidentment no. que no, però... Eh... Però que, que faig en lliga, que vaig en tots a bloc. Si és que tots eh, són perjudicats. Eh, I si és el tema. El problema és que sí, excepte dos, tots són perjudicats. I jo espere que eh, el Salvo que ha deixat caure alguna bel·ligerància en aquest aspecte i que l'any passat ja s'ha enfrontat a, a Tebas quan mm. el, li canveren un partidor al València espere que continuï per aquesta vessant espere que ja està bé i que tots aquells que no siguen Real Madrid i Barcelona no tenen cap ni peus que recolzen el sistema actual de Lliga. Aquí, perdona, solamente se ponen d'acord los clubes para firmar el indulto de José María del Nido. Lo cual es una vergüenza. Sí, de triste. Lo cual es una vergüenza absoluta. Para los demás, para lo demás no, ¿eh? Pues ni para lo de la televisión, lo reparto de los derechos de televisión, mm. etcétera. Yo para pedir que indulten a un, a un delincuente, la cárcel, a un yadre 16 presidentes firmando. Es lamentable. Sí, señor, estoy absolutamente de acuerdo en tu pello. 12 y 31, pero yo eh, espere que de una vuelta de pertotes eh, clubs ya eh, tinguen el snasos de deixar de recolzar un sistema que jo entenc que Madrid va ser el recolze perquè els convé, però la resta no ho entenc com continuarà fent el, el paperot. Però en fet, com tu dius, després arriben 7 i signen per a, per a l'indústria del Nido. 12 i 32, fem una pausa i anem a llegir què li demana la gent a, a Peter Lim, al rei mag de l'Orient, en este cas, que ve teòricament del C23, ja veurem si és així, Déu vull que s'hagi acabat ja el procés de vendre que puc estar eh, en el partit davant de, de l'Ells i la pregunta que estem fent-vos arroba esports 97 dit el 97 en xifra, el número és que li preguntaríeu, que li demanareu, que li exigiríeu a Peter Lim si, la, si tinguereu l'oportunitat de fer-ho 12.32, fem una pausa i entrem en el Twitter i les vostres respostes, vinga En Citroën Ugartesa, descubre el nuevo Citroën Cactus y llévate un regalo tecnológico. En Citroën Ugartesa, donde siempre, en Tomás Montañana 14, junto a la Avenida del Puerto. ¿Quieres ver en directo a los mejores cortadores de jamón ibérico? No te pierdas el primer concurso de cortadores de jamón ibérico Ciudad de Valencia que tendrá lugar el sábado 25 de octubre a las 18 horas en la plaza interior del Centro Comercial Nuevo Centro. Organizado por Castro y González, con el patrocinio de Nuevo Centro y la colaboración de Diniva, Jamones Juan Gargallo, la Asociación Nacional Cortadores de Jamón y el Corte Inglés. Medios oficiales Levante el Mercantil Valenciano, Levante Televisión y la 97.7 Radio sorteo de un jamón ibérico entre todos los asistentes. Primer concurso de cortadores de jamón ibérico Ciudad de Valencia. Sábado 25 de octubre a las 18 horas en la plaza interior del Centro Comercial Nuevo Centro. Te esperamos. Perto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en torrente y Silla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte, tu snack de horno. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Sports 97 NIT. El teu equip. La Tegua radio. 12 i 30... Aquí sou borgs. 12 i 34. No, era Borg, bo, eh? Borg, era Joan Banfield, Dani Vilos, argentí. Bort és pello de Gauno. Pablo Coves, que diria Lim, Diu, bonico. Paco Ruiz, yo simplemente le daría las gracias por volvernos a hacer sentir importantes. El mítico Eugenio Alemany que diu Lim Lim, tú antes de mar, a Sospolp o Calabar. Sara Márquez le diría gracias. José Martínez Anauja, que nos cuide. Esto es un sentimiento convertido en negocio y un negocio convertido en sentimiento. Que nos cuide. Eso le pediría, pues. Esta muy la respuesta. Alberto Sánchez diu que pague. Ragnar Lodbrok <laughs> diu aquí... <laughs> Eh, Pero Juan, de que paga. Correcto. La pregunta es Juan, de que paga. Qué bueno. Manuel Gira le diría, gracias por la paciencia. Marc, ¿para cuándo fichas a Marco Reus? li preguntaria Francisco Muñoz <laughs> continua en la vessant cachonda i diu i en temps de madera, a Sospi o olivera <laughs> altra volta que diu <laughs> li diria a l'Im Pere, tinc la taronja fotuda per la pedra me la compres a bon preu, vinga, fes una replegaeta home. Vicente eh, de veritat, a mi que la gent tinga ganes encara de riure me, me mola molt. Vicente Ibáñez diu, cuando le lleguen los plazos pagará como todo el mundo, està contestant al de abans ese cara diu, Peter, en temps d'electricitat, pues veig si això es corre corrent. Monotrema eh, diu, no hauria de faltar l'im ta mare quan pixa fa clotet. <laughs> Eh, Xuso diu, per què vol comprar un equip en la ruïna com el València? On pensa fer el negoci? Eh, pregunta, renegat. Pregunta, eh? Esa és la que tenia jo en el cap. Madre mía. Renegat diu, l'im, l'im, saps què? Què diu? En cagat ho diré. Eh, més... Eh, mm, eh, a veure, Rubén Garrigues diu, Lim, i tu de qui eres? Que també és molt, molt típica dels pobles. Més eh, coses, Nacho diu, jo le pediria trabajo, pues si no en tens ànima, amic, ja veuré i tot és pront. Edgar Corvalencia diu que després de la campanya de baix que li han fet, aquí ficarà de cap de premsa, Paco Tomàs li pregunta qui paga Otamendi hem empugat redes lluitarredes d'escudies centenars de milers de cos bategant un sentiment. Les gràcies quan estem alçat un títol. Eh, Sergio Luengo diu, senyor Lim, senyor Lim, si no li importa, dígame qué marca de antiplagas utilitza, utiliza. Por lo que veo, es la más útil del mercado. Eh, Collonut diu, li diria que gràcies pel que ja ha fet per el València i que és un club molt gran, que tots junts podem fer coses a l'altura d'aquest escut. José Manuel Gallard diu, li, di, <laughs> li don, la dona, i la dona li diria a Bonico tu que eres d'Horta, dis-me si està rega ara està recta torta <laughs> i també diu José Manuel Gallard Manolo, a veure si portes a Eugeni de Comtertuli pues eh, jo ja ho he dit Eugeni, estàs convidat quan vulguis Eugeni Alemany, que a més s'ha fet el hashtag Preguntalim i, i estem molt contents de que la gent estigui ahí. Eh, Carles diu eh, que gràcies per vindre, que complisca tot el que ha dit, res més. Mayordomo Asesino eh, diu eh, que le preguntaría que cuándo viene su hija. Ay, bandido. Fabián diu, yo le diría a Link que no nos falle. Tony Campos, eh, Peter, lo de la compa está muy vital pero la tengo filla que eh, Vicente Balbastre diu, gracias con mayúsculas y tranquilo porque peor que lo que lo han hecho los de la casa no creo que lo haga. Eh, Emi Pujadas diu Ah, y que, wifi, que fique wifi en Mestalla y carregados vais del Seyens va ah, que vos la eh, de manar eh, Salvador José le diría eres Lim, Peter Lim, el de Singapur y ya está eh, eh, Julio diu Lim, tinc cura sentiments este també m'agrada, este tuit mm. Bernal diu que sigue luchando por el Valencia como lo ha hecho hasta ahora eh, Manuel Gira diu no hay que perder el espíritu crítico ese que ha venido de repente a los cantos no lo tenían mira, en el meu cas jo la meua, la errada Y cree que no sabe perder el espíritu crític Y cree que me afecte no el tinguerem Y cree que es una errada en la cual me pique yo el primer pero que no haya hagi eh, dubtes. Sembra Amunt diu que invierta en mi, con 100.000 euros me quita la deuda. Raúl Colla diu, eh, retuiteja lo del wifi. Eh, a peu de camp pregunta, diu, eh, eh, su vuelo y el avión, ¿quién lo paga? ¿El Valencia o también, diu, ja m'he perdut? Eh, eh, sentiment van, diu, està molt clar. Gràcies per fer-nos somniar de nou. No y Arturo <laughs> Delgado que dijo llévate a la Duá que el tela queda miedo eh, Arturito que se te veo el, el primero la frase, la frase le diría a Peter Lim? La de... Pero yo creo que ya estaba clara, ¿no? Ya sí, pero aparte yo le pediría transparencia. O sea, quiero decir, que nada más llegar, hiciese una rueda de prensa yo eso ves complicado, pero bueno. Sí, no, yo también lo veo complicado. Lo veo Salvo lo dijo, ¿no? Que, que, iba a dar una rueda de prensa. Sí, pero luego dijo que o, hablaría o, o un comunicado. Rueda de prensa y si hace falta tres horas de preguntas, tres horas de preguntas. Y que nos deje las cosas claras, eh, cuánto dinero pone, cuánto va a invertir en fichajes qué va a pasar con Rodrigo y André Gómez. Es que al final hemos escuchado a todos menos, es que menos a Lim, menos que claro, por eso, es porque es el Valencia el día de la cor, pero pero bueno, pero, eh, eh, eh, bueno, yo creo que nos vamos a ver si no, tiene nada que esconder, pues claro, no, no, hay no, no, problema, Pero no, te parece que sea problemático. un, una Juanjo, yo estaba un poquete en, en pello en, lo que ha dit ell Y yo uh el, no, yo lo que a saber es... què vol fer en el València? És una bona pregunta. Què vol fer en el València? Vol mm. quedar-se una temporada? Per a què l'ha comprat, en definitiva? Per què Peter Lin se gasta els diners que se gasta al final en, una, en, en el València Club de Futbol? Andreu Salva, què li preguntaria? Jo li preguntaria quan va a començar eh, a obrar l'estadi. El nou. El nou estadi, uh mhm. -huh. si va ser de forma immediata o si va ser d'ací 5 anys, per què d'ací 5 anys? I m'agradaria preguntar-li si... El 100, eh? Si els 100 milions d'euros que posa eh? se li tenen que tornar en 4 anys uh mhm. -huh. eh, els interessos mm, a l'any anualment en 4 anys hauries de pagar-li sobre 27 milions d'euros uh -huh. no, aproximadament sí, sí, sí. Eh, quina fórmula té per a que el València li puga tornar això 26 milions d'euros perquè no està en condicions de pagar eh. perquè avui en dia, en com com va generar el València tants diners per a pagar-li a Bànquia per a pagar-li a Dell per a fer i no sé. Andreu jo li preguntaria si té plans a llarg termini per al València i si en cas de que d'ací 3, 2 anys, 4, 5 se cansarà el València eh, asseguraria la, la salut econòmica del València a la seva marxa d'alguna manera, algun tipus de plan i sobretot celebraria la seva arribada perquè el València té la mateixa cinc renovacions pendents i el vestuari espera la seva arribada per a, per a parlar del tema de les primes, etc. Sí, les primes també ho comentarem la, sí. la setmana la setmana passada, no, eh, ahir ho comentàvem o... sí. ahir ho diguem, no? Ahir. ahir va ser el dia que diguem que la, la percepció que té la plantilla sí, és que... És que ha, és, és, és, és lo que diu Andreu, de que n'hi ha una part esportiva eh, <laughs> Renovacions i primes estan ahí. És que eh, inclús, mira, me preocupa més les primes que les renovacions si tinguera, si tinguera que triar. I l'estadi és clau, eh? Sí, sí però sembla que l'estadi no tenen molta... L'estadi és el motor econòmic del València, és el que tiene que generar sí, sí, es eh, que uns ingresos de aquí unos años efecte, eh, y sacarlo del hoyo. Pues sí, en efecte, hi ha una part esportiva pendent de, de la venda, és impepinable, la de les renovacions i la de les primes, que ho comentàrem eh, el dia d'ahir, igual que dilluns, també ho recordo, comentàrem que la reunió que hi hagué entre l'Aijun i la gent de la Fundació ja l'Aijun els va dir que no que, que prengueren compte, que no tingueren eh, problema en això, que, que anava a fer-se ja definitivament la venda i que no hi havia marxa enrere. Ja que parlar de la part esportiva també, eh, ja que tornar a la part esportiva, en ella estem votant entre unes coses i altres, però la pregunta avui en el Twitter era aixina. Eh, mm, el València visita Riazor amb tot el que això vol dir les vides de València Deportiu de la Coruña des de la temporada 93-94 s'han creuat i cada volta que s'han creuat la veritat és que en la majoria de voltes eh, hi ha hagut eh, moguda grossa anem a fer l'última pausa per a la Puli i en tornar recordem alguns episodis i l'ambient que estem segurs a més, em que parlar Folgado Folgado estigui l'última volta que el València va descendir al Depor en Riazor estigui allí jo, a més jo me vaig despedir acomiadar de en antena ha sigut un plaer treballar amb tu perquè jo creia que no eixien vius d'allí <laughs> eh, que sí va ser aixina o va ser aixina sí, sí, sí, sí. Eh, jo me vaig acomiadar d'ell però està sí és una evidència te queríem puxurrar està no, així no, viu però... Eh, però però clar eh, ens ha, hem de parlar molt de lo que són València Deportivo de la Coruña perquè a més, eh, més enllà la, la situació que puga eh, contar la L'arribada de l'autobús ja va ser molt conflictiva, eh? Sí, sí. A Riazor i Jo després te contaré una, una anècdota meua en Coruña. No me vas donar compte i me jugué el nos, coll. Nos tienen cariño, no? 12, sí, uy, vamos. 12.43, Fem una pausa i tornem. Parlem de l'ambient que se va trobar el València en Riazor. Vinga. a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Ayer fui a First Stop a cambiar las cuatro ruedas del coche y me regalaron 60 euros en una tarjeta Mastercard. ¿60 euros de regalo por cambiar las cuatro ruedas? Tú sí que sabes. Porque sabes de talleres, ahora en First Stop, hasta 60 euros de regalo en una tarjeta Mastercard al comprar cuatro neumáticos Bristol. Porque sabes de talleres, ven a First Stop. Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Canal Plus. En Citroën Ugartesa, descubre el nuevo Citroën Cactus y llévate un regalo tecnológico. En Citroën Ugartesa, donde siempre, en Tomás Montañana 14, junto a la Avenida del Puerto. En Valenmoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo Díaz y Avenida General Avilés 46. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 45, estem en quart d'hora per arribar a la fi. Eh, ah. L'ambient té ha focat. Tu estigues l'última volta que el Barça va descendir al Deportivo, que quasi no volia, però a fi va ir eh, a Dulitz i rematar la feina. València s'avança 0-1, però... Diguem, València no volia guanyar aquell no partit. No volia guanyar ¿eh? aquell no, partit. No, no. Aquell partit, Adrián ho falla tot César, el porter de València... Ho para tot. Para lo que no està en els escrits i en una contra, eh, a Duriz que volia salvar el seu Mallorca, fa el 0-2 i, i Sí, però hi havia futbolistes que, que no... Que no... No, no volien jugar aquest partit, saps? Es donava igual, no volien eh, que sobre ells pesara d'alguna forma el baixar un equip de, uh mhm. -huh. de categoria. Ja ven altres, com acabes de comentar, com César, com Aduriz, que que estaven més motivats, Aturé fonamentalment, César no, César estava fent el seu, uh mhm. -huh. el seu treball, però el València li va donar moltes facilitats al Deport per a guanyar aquell partit i, i a la fi el va guanyar el València el va perdre el Deportivo. Jo recordo fonamentalment l'arribada de l'autocar del València a Riazor, Manolo, allí hi ha encara moltes ferides obertes, perquè ells són incapaços de tancar aquella ferida, amb no, aquell no. títol de lliga que va ser... A mi m'ho digui gent coneguts, mm. amics, amics de Corea, mentre visca no, no, no, jo no, no, això no ho oblidaran, ni ho oblidaran, eh? Ni oblidaran. per tant, l'arribada de, de l'autocar enguany Yo creo que va a ser igual de calenteta que en aquella ocasión. ¿eh? Que lo único que hizo Valencia fue parar un penalti. Es que ni siquiera marcó un gol. No, lo único que fue es parar un penalti, nada más. Pero bueno. ah, sí, sí, esas son yo, que ahora Mateisa Tiene más problemas per ells mateixos de preocupar-se que pensar eh, en, en, en, en, el, en la història amb el València. No, el partit calfant molt al llarg de Però eh? és de veres que, bueno, que són, han sigut molts anys... Les eh. preguntes allí estan sent... Jo, mm. ahir eh, repassàvem, Andreu, jo la roda de premsa de mm. Lucas Pérez, el jugador coruñés, i li dèiem, més enllà de com a futbolista, com a coruñés i com a deportivista, eh, ve el València, molta arriba... O sigui, Sí, sí, no, evidentment és un dels rivals eh, i ha, no n'hi ha que oblidar que en aquest moment eh, pues eren rivals directes de perissa lluita del, del futbol espanyol de, darrere del, del Barça del Madrid O sea, que estava el, el Depor, el Superdepor, que després guanyà la Lliga i guanyà la Copa... Sí, i... no la ganó a nosotros, eh, la València, la Copa aquella. Exacto. Sí, no, és que... És i, que després, I després la muy dolorosa. És que a l'any següent, es, després de la Lliga de González, se tornen a enfrontar el València i el Depor, és la final de l'aigua, uh mhm. eh, -huh. una final en la qual, pues, diguem-ne que tots els, eh, totes les situacions s'alien en contra del València, uh mhm. -huh. perquè a més eh, jo ho vaig viure, eh, per la divisió en la que estava, vaig viure aquella final, el quartel general del, del Deport, estaven molt nerviosos perquè se rumorejava que si el Depor no aconseguia un títol que era aquella copa probablement eh, la gent que estava ficant els diners en el Depor deixarien de ficar-los hi havia molt de nerviosisme eh, mm. jugadors aquella nit dormiren pues eh, el ajudats de... per la pluja perquè si no plou guanya en efecte sí, sí. el València comença perdent per una errada individual empata dir quan està per a guanyar-lo s'obri el cel yeah, i cau. cau la de Nostre Senyor i en la reanudació el València l'agarra en fred i Alfredo sí. Santalena en una malentesa entre Juan Carlos i Zubi fa, fa el 2 a 1 però després encara torna a haver-ne eh, un descens que és el que està contra sí, el Polgado sí, sí, sí. i també un partit de Copa se'n recordeu sí, el de la porta tancada el de porta tancada el del Monedazo, el monedazo sí. Sí, sí. sí, hi ha hagut mol, molts episodis eh, entre els dos eh, equips eh, bueno, jo crec que el que n'hi ha que intentar és anar a jugar i, i, I, ganar. i guanyar i tornar i deixar aquestes eh, mm. coses per a, mm. per a que, bueno, poquet a poquet, si és possible, se vagin oblidant, no? El que sí me dóna la impressió... Sí, però algú hauria de dir-los a futbolistes del València que l'ambient que se van a trobar Sí, perquè no va, ser, va ser hostil, sí, perquè la majoria no el coneixen i han d'estar claro. advertits de que, bueno, anem a, a jugar a Riazor davant d'un descobert de la categoria si guanyem, se carrega uh -huh. l'entrenador vale, però <laughs> l'ambient que aneu a trobar-vos allí no és un partit fàcil, eh? eh? no, és un partit no, és fàcil, no i el València té una plantilla molt jove també bueno, Xua Lux, eh? mm. molt complicat no és eh? Germán Lux no, és un porter el que sempre li recorde més errades que encert sí. ho és sempre <laughs> eh, des, de que Joan, des que Joan River i quan para dius és l'error de tot el programa. Ixe també el recomanares al de Polo? No, no? Al, Aquí? A, a Germán uno el No, no, no, és expert en no, futbol internacional. No, no, no. no, no, no. sigut eh, Yo vas vaig tindre la gran oportunidad de hacer durant 6 anys un programa de fútbol internacional davant uno, al costat d'uno que sí sabía, que es el meu amic Rafa Monzón, eh, i jo només era, era la comparsa, era el conductor de la miqueta del vehículo, pero el motor era él. Eh, eh, I jo, però aquest porter sí que és cert que el vaig veure i me la menys en Hildebrand, eh? Yo estaba incontentíssim cuando el vaig a fitxar Hildebrand perquè me pareció un fitxatge bestial y después, i després no pareixia parava un taxi en el carrer Colona a les 12 del migdia un dimecres és, <laughs> així eh, eh, vull dir eh, eh, eh sí que és una cosa sí que m'he cridat l'atenció me di ara eh, eh, Juanjo que Quique Sánchez Flores vos contà que la nit famosa de, de la Lliga eh, tenien que ser els jugadors tombats en el, el sol de l'autocar per, per les, pedres, que trencaren prou eh, finestres de l'autobús i si el passaren malament els jugadors perquè clar, pareix ser, serà la gran o sea, fins a aquest moment el Depor, més, si mires la història del Depor Eh, no és un equip dels, dels clàssics de primera divisió, no. sinó que arriba en aquest moment mm. i fa, eh, eh, comença a posar-se en el, el nivell dels grans del futbol espanyol, guanya Lliga, guanya dos copes, crec que té, juga en Europa i fa molt bé també, eh, i, i crec que arriba hasta quarts de final, quarts de final o, no? Eh. en, en una Europa League en una, Champions, en una Champions League sí. i, i, i evidentment pues, clar, era, el, era el, el moment on tenien que donar aquest pas en, en guanyar un títol i va ser, eh, bueno, el parlava d'això de, de tindre por d'eixir de, d'estadi en aquest moment, perquè clar, va ser un, un col molt fort per, a, per al Depor i per a la gent de Però eh, la Coruña. Eh, el, la, la segona volta que el València descendís al Deportivo de la Coruña, o la volta que el València descendís al Deportivo de la Coruña, eh, pot ser per la situació d'impotencia jo crec que el Pul no va reaccionar. No, yo, yo me acuerdo que me sorprendió aquello. Me esperaba... Yo, me esperaba yo, yo eso, la coña, la coña que el Tú día... estabas ahí, Salva, lo verías. No, no, sí, teniu raó. Pero yo esperaba... Van trencar a plorar la majoria de... Es como que lo asumieron. La gent ¿no? que se va a quedar en el camp va a trencar a plorar eh, apenas van encarregar contra el futbolista del València que sí había encarregat quan ells arribaven en autocar al, a l'estadi, però sí, és cert, se quedaren tan, tan, tan xelats. Jo vaig veure companys de la premsa... El fatalisme de, gallec, famós. Companys de la premsa de, de Coruña plorant, sentats en, en, la, en les banquetes de Riazor, plorant com xiquets. I dic, sí, jo m'acordo les imatges de la televisió, mm, mm. era dramàtic. Molt dures, molt, molt dramàtiques. Però no? jo esperava, efectivament, després de veure la rebuda, de dir, bueno, com guanyen veuràs. I no, no va passar no, absolutament no, no. res quan se'n sí. van anar. Sí, lo quatre no. que van quedar-se cridant a l'autobar quan però poqueta cosa més, eh? La gent se va quedar molt, molt desfeta. Jo guarde d'aquella primera lliga del penal de González famós i tal i en aquella etapa estava treballant en el diari Las Provincias uh mhm. -huh. el enviat especial en aquella ocasió era el cap d'esports que era Vicente Furió sí. uh -huh. i jo recorde que quan Vicente Furió arribà el dilluns posterior i se comprovés a la redacció va portar unes bufandes que va comprar allí on se podia dir, eh, Super Depor o Depor campió de liga sí, sí, sí, y hoy encara que... la guarda en <laughs> casa Madre mía. és que aquestes ¿eh? coses va ser, amic, ser, coses sí, basta que no. les fages ja estaven, que estaven, estaven ben, venent-les ja uh -huh. abans de que el partit eh, s'acabara en, en la prèvia estaven venent-les jo guarda i s'ha bufant tenia les botilles de xampan guardades no me'n no recordo, no recordo, però hi ha, uno, no hi ha uno que se les menja te vaig a contar més i no és tan, de, i no és tan descarat eh, la temporada passada el dia de la semifinal entre el València i el Sevilla de la Europa League val? en el 3-0 en el minuto 92 baixa un dels utillos del València en una borsa preparada per Homa en una samarretes que posava final Lisboa 2000 uh, sí. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, Bueno, en el moment en què marca no, envia se li caigué la bolsa a terra i s'abraçà plorant en un dels eh, en un dels empleats del club dramàtica la imatge, jo no l'he vist, me l'han contada mm estava en aquesta borsa, samarretes preparades per Homa, que era l'esponsor tècnic del mm. València, estava en el túnel de vestidors, ja preparat, un 92, 93, hasta última hora no les agarra. Sí, sí, sí. Pam, gol d'enviar, has de menjar de les camisetes, se li caigui la borsa a terra Fins i se, no se va fundir plorant en una abraçada en un, en un altre emple del València. Eh, imagen dramática que no se elabora y que no existe en ningún puesto pero que va a correr en las escales del túnel de vestidos de, de mm. pero eso que cuando has dit, ara, se llama <laughs> Bifut cap folgado cuando has dit lo de la bufanda de Super sí, que se venia el carrer ja i a l'inrevés anys després li guanyen una Copa del Rey el Depor al ah, Real Madrid centenariazo el centenariazo el 2004 estava en uno eh. estava en uno en efecte eh. estava en uno de deporte sí, no sé si Chua no, no, no, no Joan Molina Joan Molina era, Molina el titular indiscutible en equipo. Le jo a estar al Bernabéu ese día. sí se van acreditar ¿Ah, sí? sí, sí, <laughs> Lo que va a decir la compañía eh, que va a decir la radio autonómica <laughs> no, no, en compañía de la mía vida gancha la sobre el partido. Sí, sí, sí. Eh, eh, Animando al Depor, me sí. y s'estiu, se s'estiu, eh, tornillo a Coruña, i ja havia estat uns anys abans i sí que me digueren diu, és que mai en la vida imagine... anàvem a veure què passava perquè érem els convidats de pedra eh, està tot preparat per a basta que, no, basta que no estiga preparada una cosa per que se desfasa per a que isca en efecte sí, lo, de, lo que cuentas tú de las, este que venía con esto preparado con el, el utillero eso, sí. es, eso es dramático tío. Eso es, dramático, pero, dramático, eh, pero, dramático. pero, pero, pero, pero, pero por antes conseguido en Castella y vulgarmente, perdonan por la expresión, a moco tendido. esa noche es la noche que recuerdo una de las mayores ploreras de mi hijo. Sí, ¿no? Que se lo dejé a quedarse el partido. Sí, sí, Bueno, salían muchas imágenes de niños llorando en Mestalla. Sí, no, no, pero esa noche. Sí, sí maldito gol. Sí, porque además no, y se venía De una temporada muy dura, en, en, en, en no, y el partido de Irán Sevilla Y el partido había sido la final, que se va a hacer un ambiente a Mestalla mol de fútbol de remontada Y ahí se queda a punto de, sí. de cumplirse Pero sí que ve que esta plantilla... Eh, Fogado Le envia la plantilla sobre el ambiente no? ¿Qué dices? No, no, que habría habría de advertir eh? Porque son No touch y no saben lo que se a jugar allí, Del ambiente ah. que van a trobarse hombre uno se conoce, se conoce la historia, claro, como no, será y evidentemente yo creo que Nuno será a qui de futbolista pero yo creo que no habría de d'oblidar Nuno este detalle no creo que lo i y algún de Valencia del en eso, no? para... en de... A... Boros ahora también hmm. Mira, Boro, estaba también el Qué curioso, ¿eh? Sí, también estaba en el Depor, eh. mm. efectivamente. Estaba Boro, eh, el, dos hombres de la banqueta del Valencia, el de y el entrenador, van a ser del Deportivo de La Coruña. Curioso, eh? De todas formas, no va diu que finalmente no estará trapostiga, eh? No estará Postiga. En eh, efecto. Eh, a <laughs> ah, pues mira, ahí es cuando comienzo ya a patir, yo voy a que jugar a postiga. Pero a fin postiga no está, ¿Y no? ¿Y estará en Heredo, Salva? No. ¿Es no, no, ni Me has quitado la pregunta. No, no, no, no, ya, no va viajar? Ya va ah, una entrevista. El día de leche entonces? El día de leche o ya veremos. Bueno, si está Lim, probablemente estará en Negredo encara que sí, en la banqueta, sí. Buen día, ¿no? Peter Lim y Negredo, los dos. <laughs> Welcome. <laughs> Welcome, Pello. <laughs> Welcome. Eh, me vies Postiga y qui eh, Postiga, Juan Domínguez y Roberto Canella, que han, entrenado al margen del grupo y Víctor Fernández recupera a Isaac Cuenca, ex del Barça. Víctor Fernández, que está en la de fluixa, Juan Domínguez tampoco está No estará mm, no. Se pone en eh? es Es el millor jugador que tenen de se futbol, element, el, que más viene més equipo l'equip, sí que és el que también apunta allí, eh, que también per a de que arriba el Valencia y siempre es el Valencia por todo lo que me dit, també per al Depor el Depor eh, és, és l'aport que jo tinc que el València se trobe un Depor eh, com se va trobar a la Real en, en la Noeta que la Real sabia que era l'última oportunitat però no entra yeah. en, en una depressió i va apretar moltíssim també sabent que possiblement si jugava el coll ja ho va arrasate uh -huh jo no crec que la plantilla de la, Re del Depor estiga amb mm, Víctor tampoc. com la de la Real estiga, estiga amb, amb Jagoba de fet, jo no sé si apetaran més la soga del coi de Víctor Fernández bueno, perquè... mai, mai se sap també però... sí, no, però per a mi una dada fonamental la setmana passada eh, es desvelava en la premsa de Coruña que hi havia hagut una reunió entre els quatre capitans i el president sense l'entrenador mm. quan aquestes coses funcionen a mi eh, me, a és mi... perquè van a rajar de l'entrenador i van a matar-lo a mi m'han assegurat esta setmana que si perd està al carrer i gent molt pro, mm, sí, sí, sí. propera a, a Víctor Fernández. O sea que usted en chino si no le guaña al Valencia. Yo más allá de todo eso creo que es un partido para, para ganar, sí. sumar tres puntos, ¿no? Una visita de esas <laughs> pues, pues, obligado a ganar. también el, el, el Deportivo le la jornada. Tiene mejor plantilla la Real, mejor equipo, parece a mí, vamos. Sí, yo también creo que tiene mejor la Es un campo para ganar, por mucha hostilidad ¿eh? que haya. Después, sobre todo, el día de, de Sevilla, que es el que abrió a la crisis... A més, és uno de los peores equipos de primera. Deambulava per el Si ara mires en una qualsevol casa d'apostes, sí? dels partits d'ahir al cap de setmana, se pagarà molt poc, una misèria, la victòria del, del València. Segur, la que se pagarà sí. Uh, a lo bestia. del de sí. Sí, no, no, no tinguem dubte que és aixina. No tinguem dubte que és aixina. Bueno, pues anem a anar eh, tancant això en el... I un equip amb Víctor Fernández no serà massa agressiu tampoc, eh? Agressiu, agressiu... No. Tú, sabes Tú eres muy de Víctor Fernández, ¿no, <laughs> Manuel. Eh, que de Víctor Fernández eh, Son ofensivos Oferen o a quien el fútbol bueno, pues eh, anem a portada del diario Superdeporte Pero además, hasta Bankia da la, venta a Peterlin casi por cerrada por un Valencia grande eh, Sí que anem a